Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdüli veliyhi ve salatu ve selamu ala nebiyhi ve ala alihi ve itrihi ecmain. Ya Cenab-ı Erhamer Rahimin, Habib-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, okuduğumuz Mevlid-i Şerifi ve Kur'an-ı Hakimi, dergahı izzetinde kabule karin eyle. Hasıl olan ecri ve sevabı iki cihan serveri Resulü Sakaleyn, İmamül Harameyn sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ravzayı mübarekelerine tarafımızdan fakirane ve acizane hediye eyledik, vasıl eyle ya Rab. Ya ilahi, ruhi seyyidil enamı cümlemizden hoşnut, ve şefaatini üzerimize sayeban eyle. İndi Resulullah'ta makbuliyet ve mahbubiyet müyesser eyle. Ve sair Enbiya-i İzam ve Resul-i Kiram aleyhimussalatu vesselam hazaratının ervahı şeriflerine ikram eyle. Âle ezvacı tahirat ve ashabı güzin ve ensar-ı muhacirin, tabi'in ve e'imme-i müştehidin Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain hazaratının ruhlarına ikram eyle. Ve evliyai arifin, müridin, mensubin, kattesallahu ervahehum hazaratlarının ervahına ulaştır. Ve alel husus bir araya gelmemize sebep olan Zat-ı Şerif'in sayini meşkur, hata ve günahlarını mağfur, amelini makbul eyle. Maddi ve manevi müşkilatlarını hal ve asan eyle.'' evladı mükerremlerini ulemayı amilin ve sulahayı salihin ve erniya şakirinden eyle. Usul ve furularından ahirette irtihal edenlerin taksiratlarını mağfur ve ruhlarını mesrur eyle. Geride kalanlara hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Nice nice meclislerin emsali kesiresiyle kendilerini mesrur eyle.'' karada ve denizde bulunan misafirin ve asakirin müslimine selametler ihsan eyle. Hüccacı müslimine selametler verip, gidenlere tekrar, gitmeyenlere en karibu zaman helal mal ile ziyaretler ihsan eyle. Son nefesimizde kelime-i şehadet nasip eyleyip, sekeratı mevtimizi kolaylaştır. Ve kabirde şeytan aleyhillânenin aldatmasından emin eyle.'' suali münkerinin suallerini kolay ve cevaplarına güç yetirmeyi nasip eyle. Cennet ve cemalinle cümlemize ikram eyle. Dualarımızı dergahı izzetinde kabul eyle. Dertlerimize deva, borçlarımıza eda, hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle. Memleketimizi ve milletimizi görünür görünmez kaza ve belalardan hıfsı muhafaza eyle. Mürşid ve üstadlarımızın makamlarını daha da yüce eyle. Kalplerimize hidayet ve muhabbetini ihsan eyle. Gönüllerimizi manevi hastalıklardan halas edip zikrinle cilala. Kalplerimizi dostuna aç. Ya Rabbel Alemin! Bu duaya iştirak eyleyen tüm kardeşlerimize rahmet ve mağfiretinle muamele eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin! Şu vakitte rızayı barin için kalem tutan eller, tesbih eden diller, aşkınla yanıp tutuşan halis gönüller hürmetine. Felekleri nura, melekleri sürura, alemleri huzura eriştiren ol mübarek veladeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Dergahı izzetine uzanan eller hürmetine. Gönlümüzü nurlandıracak feyzine, ruhumuzu ferahlandıracak aşkına muhtacız. Cümle ümmeti Muhammed'e lütfü ihsan eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.